Hundoi activigas infanoin. Infanoi, ciui crescas cun hundoi, estas corpe pli activai ol infanoi sen hundo. Tion montras Australia studajo por ciu estis priuge analizitai datumoi primovigiado de 602 gis sep iarai gecnaboi regula movigiado accelas la corpan cae mensan sanon de infanoi. Tial la Monda San Organizo recomendas che infanoi de unulgis iaroi estu ciutage activai dum tri horoi. En la agio de quin gis dec sep iaroi, infanoi movigiu ciutage almenau dum unu horo modere gis intense exemple lude au sporte. Sed multai infanoi ne successas, esti suffice corpe activae ciutage. Ciu hundo en la domo povus helpi? Multai studagioi documentas che infanoi, ciui crescas cun hundoi, estas pli activae ol tiui sen hundo. Infanoi cae geiunuloi, ciui ofte accompanas sian hundon dum necessa promeno, cae ciui ludas cun la hundo, povas tiel pli facile atingi la recomenditan quanton cae dauron de corpa activezzo ol aliai. Por la studaggio, la esplorista teamo de la Universitato de Occidenta Australio prilumigis tiel la acquiro, la possedo, cae la perdo de hundo, influas la corpan activezon de infanoi. Por tio la esploristoi usis in de movo mesuriloi, cae eldiroin de patroi el existanta longtempa studajo, 2015 gis 2021, pri la activezzo de 600 infanoi de du gis sep iaroi. Dum tiu tempo, ducent quar infanoi havis hundon tut tempe. Quindec hoc ricevis dum tiu tempo hundon, caece tridec unu la hundo estis inter tempe mortinta. Tricent sep infanoi ne havis hundon. La autoroe el trovis che infanoi ciui tut tempe possedis hundon, estis corpe pli activae ol infanoi sen hundo. Knabinoi cun hundo faris average hoc corpain activezoin en libera aero, promenadoin au ludadon cun la hundo, ol knabinoi sen hundo. Ce knaboi cun hundo, tio estis sep pli en semaino. Se infanoi ricevis dum la studo hundon, tiam la nombro de tiui se corpai activezoi pli oftigis, jesep. Precipe ce knabinoi, la esploristoi povis observi tiam la pli oftigion de leggera activezo. Ili pasigis ciu tage iom pli oldudec quin pli ol quindec du minutoin pli da tempo per leggera corpa activezzo cae ludado, inclusive de mal rapida irado cae man laboroi. Ali flanque, infanoi cies hundo mortis dum la studo, estis mal pli activae ol antaue. La nombro de corpae activezoi en semaino mal crescis je hoc, ce knaboe, cae je dec, ce knabinoe. Ancau tie la autoroi observis che la conduto de knabinoi estis pli forte influita ol tiu de la knaboi. Post la morto de la hundo ili passigis ciutage iom pli ol unu horon mal pli da tempo cun leggera corpa activezzo cae ludado ol antaue. En tutte niae resultoi indicas che la aciro cae la possedo de hundo efficas positive alla corpa activezzo de infanoi, concludas la autoroi. La studagio lauili liveras unuan pruvon, che la aciro de hundo povus conduci al plioftigio de corpai activezzoi. Hundo en la familio povus laula studagio tiel malaltigi ancao longa vido la riscon por cronicae malsanoi. Ciom ofte cae ciel longe infanoi estas corpe activai, tio povas forte dependi de raso, agio cae grandezza de la hundo. Tial tiui etsoi estu consideratai en pluai studoi.